Egun hon bai eta erran bezala gaur goiz berrin ustaritzeko agiantzak ukanen ditugu. Aipagai eta horretarako ustaritzeko irigintza eta herriko lanen auzapez ordea edo asuanta izanen dugu gurekin. Mikel Goienetxe, egun hon? Bai, egunon. Aurten hainbat proiektu dituzue ustaritzen eta hala hoietako batzuk milioi bat euroko aitzinkondua ere gainditzen dute, beraz, eh, agian hoietatik abiatu gitezen, zoin aurkezten daukuzu lehenik. Proiektu handiena da erikoetxea etxea berria. E, gauza da eh, gaur egun hiru tokitan eh, gira. Landaguien, pisina ondoan, gaztel ondoan barnean, eta batzuk baziren ere uh, beheren, eta jendeak pixkat galduak, zorduak uh, emateko uh, beti uh, uh, arazoa zen landauenen edo gaztelondoan edo beste leku batean. Hor, dena izango da lapurdi uh, gelan, lapurdi da lota jaurigia eta eliza artean, hor ondoan hiru eskolak badira, eta eh? dena hor eh, hiri erdian gira. Eh, Gero bastimenduak, be pixkat zaharrak ziren, eta bastimendua kasik uh, esen utxa, men astapenian, anitz administrazioan baziren, le trezor publik, uh, eskontze nazionala, gero bazen ere la sauvegarde de l'enfance, eta horiek, bon, denak duan dira, eta pixkanaka, pixkanaka, ebe eh, errekuperatzen ginuen eh, bulegoak, baina eh, gaur egun kasik utxa zen, eta obrak kasik gira, obrak dira be, milioi bat lau eta erdi bat egin dugu diaz, eta hoai beste erdia egiten dugu. Eta hor sartzeko ekainan. Milioi bat lauen mila euroko aitzin kondua duzue beraz, herriko etxea lapur digelan zentralizatzeko, eta hortik biziki hurbil ere milioi bat pasako beste proiektu bat duzue lota jauregian, ez da, Mikel Goienetxe? Bai, alor, proiektu hori komplikatuago eta, bon, lotan gaur egun lota herriko etxekoa da, eta gaur egun eke kokatzen da, eta guretzat eh, biziki importantea da hor atxikitzeko. Bon, lota jaurigia da bastimendu zahar bat, baina eh, bon, eh, hor uh, balintzak txarrak dira. Eta proiektua da berritzeko, baina hor bon, uh, monumento historikoa da. Eta hor bildu behar ditugu uh, administrazioak Euskal Elkargoa, Departamendua, Akitania eta Estadua. nik prefeta ikusi dugu eta Euskal Elkargoren eh, lehendakaria ere, denak bo, hortan gira, maian eh, bai da proiektu bat, pixkat, eh, bon, ez da kigu noiz ateratuko da, maian obrak ez dira asiak. Eh? Data fermurik ez, beraz, lota jauregiaren lanendako, bai aldiz, hiri beherea, bidearen dako. jakin dezazuen eh? Karrika horrek ustaritze osoa. Trabeskatzen du Elizatik, Lapurdi, Garasera hartio, kilometro eta erdiko luzera dauka, hortan ere, investizamendu gaitza. Aitzin ikusi duzue, Mikel Goienetxe, Herriko Etxetik, zuintzuk dira EPEak. Alors, karika hori uh, beritu behar dugu, uh, aurten, eh? aurten, normalki hasten gira, be budjetak bostkatzen ditugu uh, apirilan, eta ondotik eh, hasi behar gira. Hor, euh, budjeta biziki gora da, eh? bostkatzeko da, eta ari gira planoak euh, antolatzen. Berritzeko da, e, be, seguritate mailan ere, eh, eh, autoak sobera fite ibiltzen dira. Beste naz, ditugu e, e, sistemak hori autoak kalmatzeko. Gehi bide, e, bizikletaren bide bat, eta gero e, zeharkatzeko ere... E, sistema batzuk ere. Oinezkoen dako ez? Bai, Bizikletak eta oinezkoen zako bai. bat emaiteko? hori aurten eta bon, uh, arazoa ere dira prezioak, eh, denak badekigu, eh, prezioak igotzen ari dira. Beste hor, edo dena egiten, uh, aurten egiten dugu, edo parte bat, hor teknikaletik ikusi behar da, parte bat egiten badugu, ebe ze parteak, ze, ze, ze gauzak egin behar ditugu eta bada beste proiektu bat eta hor hasten da martxoan, da usteitzeko erri barnean, gira antolatzen, ogoita amar gunea. Da, pixkat bo, me ikusi dugu ere, eh, hiri e, handiak eh, hasi dira ere, eh, da plano bat, e, nahiko komplikatua sozialetik e, eh, kario da, baina ere nahiko komplikatua da eh, antolatzeko, da usteitzeko sartzeak, be, ateak eman behar ditugu, ateak kakostean artean, eman behar ditugu eta markatzeko hor otoak hori pasatuta, otoak ongoita amar kilometro orduan ibiliko dira. Mm -hmm. Beste naz, panoak badira, tinduak badira, men ez baduzu markatzen panoak, eh, bakarrik panoak adibidez, otoak ez, ez dira oartzen eta segitzen dute berdin. Hortan gira, ablok, eta uh, martxo bukaeran eh, hasiko da hori. Mhm. Ara, hogeita mar kilometro oreneko muga hori ezarren eduzue ustaritze barneko karriketan, pixka eh, angelun, jada eginduten gisarat, baina mintza gaitezen kirolaz eta kultura zere izan ere, inbeste batzua itzinikusi ikusi dituzue ere, mediatekan eta kiroleta gunean, ez da, Mikel Goienetxe? Alor, Kiroletan, eh, kiroletan, uh, eh, teilatua, <laughs> hori usta izahak badakite, teilatua pixkat, uh, eh, fin, zahara, sobera zahara zen, eta be, ura, ura sartzen zen, eta bon. Diaz nahi ginuen egin eta sos arazoak ditugu, baina gehiago arazo teknikoak ukan ditugu horiek uh, altsatuak dira, gehi alaketa bat egingo dugu paretan, hori ikusia uh, pilota elkarteakrekin. Altsatzen dugu uh, ezker pareta, eta hori ez da errez, eh, teilatua bada gainean, hori bon, teknikaletik komplikatoa da. Bestenaz, hor, ba, hortan uh, gira, budjeta batekin, uh, berreun eta berrogoita hamar mila euroekin. Mhm. Eta, gero, mediateka onditzeko asmoa bauzie ere. Aspaldiko gai bat da, hor badugu mediateka bat biziki motivatua, biziki dinamikoa, maian usteitze handitzen ari da, mugatuak gira eh, eh, gauzak egiteko, hor barnean, eh, antzerkitikiak, edo holako aktivitateak, eta proiektu, egiazko proiektu bat antolatu behar dugu. Benetan, hasi gira, eta Beri, eh, beti bezala, hasten zira, bon, uh, pentsatzen duzu, uh, bo, hori dugu, eta hola, eta, me haintzinatzen gira, eta ikusten dugu, uh, berdin, berdin, beste bastimendu bat egingo dugu inguru hortan, ben hori ere ez da, ez da biharkoa, baina haintzinatzen gira, eta arkitektoak ere hasi dira, baina nola pagatuz eh, beste, beste gai bada. Beste naz, hortan gira nola pagatuz. Ara, aurtengo ustaritzeko proiektu gotorrenetatik pasagira, herribarneko karrika nagusia birrantolatua izanen dela aipatu dugu ere bai, baina auzoetan ere aldaketa kaitzin ikusten ditu herrikoetxeak? Ben, bada beste proiektu bat eh, aintzinatua da paperetan, eh, da eraitzeko ber antolakuntza. Eraitze uh, da bat, eh, badu bere plaza, bere eliza, bere gaztelua erdian, eh, gaur gau egun malorozki ez dira saltokiak, baian bo, eta han pasatzen dira erditik, eta karrika hori bilakatu da, ez, autopista hori baina bide handi bat. Bestanaz hori dena berantolatu behar da, Eta UGKAM uh, eh, elbarrituen eh, zentro hortan ebe ari dira ere berritzen eta haiekin eh, gira Gure eraitzeko eskola ere soberatipia da, hor ere luzea da eta anitz jende parte hartu behar dute, hmm. beste naz eh, luzea da. Eta gero aguntzan ere, eh, aguntzako hiri erdian berritu dugu, eh, ikusi behar da nola zen uh, duela amagurte. Eta bon, gaur egun da hiri erdi bat, eta bon, me, antolatu behar dira nola, nola ibili, karikak eta hori ikerketak badira eta hortan gira beti bezala, uh, eh, xosa eh, behar da. Ara, ustaritzeko proiektu eta zinteresatu gira gaurko goiz berrin, itzulia egin dugu, Mikel Goienetxe, irigintza eta herriko lanen asuanta, miresker, Euskal Irratietan gurekin, izaitagatiko izuntan. Miresker zueri.